Puno nas ovaj dunjalu pokušava vjenčati za sebe. Borimo se sa svojim svakodnevnim obavezama. I ono kako narod naš kaže, borba za preživljavanjem, u tom vremenu, ako malo se družimo sa Kur'anom, to je sigurno malo i to je dokaz našeg gošeg stanja. Ali pored toga što smo mi na nezavidnom nivou što se tiče imana i što se tiče ljubomore prema ovom dinu, pored toga smo svakodnevni predmet obrade i analiziranja naših kadarskih neprijatelja. Pa u ovoj državi je izgleda, mi smo zvono. Mi smo predmet kada god neko želi da više novina proda, da mu određena emisija bude bolje praćena i gledana, da skrene pažnju s nečega, onda smo mi odličan model da se o nama priča. I onda se mi, jel tako, predstavljamo kako smo mi opasni po nacionalnu sigurnost, kako mi imamo nekakva čudna svatanja dina, kako mi jednostavno ugrožavamo ovo poredano društvo na ovim prostorima i na kraju jednako je mi smo jedini problem. Ako je terorizam da mi proučavamo Allah, Allahu knjigu, i proučavamo sunnet Resula sallallahu alaihi ve sellem, da klanjamo pet vakat namaza, da gledamo, da ličimo na Rasula sallallahu alaihi ve sellem, da vodimo računa o svom komši i njegovim pravima, da budemo milostivi prema djeci, da budemo puni poštovanja prema starima, da uvažavamo učenjake, da budemo pravedni prema svojim ženama, da živimo na halal način, da se klonemo grijeha, da obaramo svoje poglede i da Allahu subhanahu wa ta'ala robujemo ako je ovo terorizam, a evo vidimo da po definiciji ovi koji nas proučavaju jeste, onda neka znate da imate posla sa teroristima Onda smo mi sigurno teroristi i to je još jedna potvrda, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ Nikad za nikad, ni židovi, ni kršćani, neće s vama biti zadovoljni dok vjeru njihovu ne primite. Ako se ne varam prije jednu ili dvije noći na šumskoj televiziji ove, ako Bog da, za kratko vrijeme nepostojeće ili izmišljene države koja se zove Republika Šumska i sve im je šumsko i hoće da im ona pata bude šumska i da im vode budu šumske i šume šumske i sve im je šumsko. Imali smo emisiju na temu pečat i možete pretpostaviti ko se pečatira sa tom emisijom u koga se udara pečat. I onda kažu da su nas i prebrojali. Da nas ima tri hiljade. Sad ne znam na što aludiraju. I nas ima tri hiljade sa ženama i sa djecom. I nas ima tri hiljade spremnih za borbu. I nas ima tri hiljade bolesnih i na svima ne znam na šta lobiraju. Pogledajte, draga moja braćo, apsurda. Mi samo robujemo Allahu Đelešanu. I dobro, i sipa, i osa, i druge, drugi komarci na ovim prostorima znaju da ni čaškalica u svojim kućama nemamo. Iako je Allah naredio da budemo naoružani. Ali nama se čini zulom ni hladnog oružja ne smijemo u kućama imati. Naša sjekira nije kao šumska sjekira, a kamoli onda ono što je vatreno. Pored toga smo opasni po okolinu. Mi ne možemo protiv toga. Džaba vam je nevjernici. Mi smo dobili Rasula Muhammeda sallallahu alaihi koji je počašćen između ostalog da se njegovi nevjernici boje njega i njegovih sljedbenika na mjesec dana hoda. Evo mi se malo prije predstavili smo šta mi u glavom radimo. I ovo sve što smo pobrojali, ovo je sve na neki način. Jedva, mnogi od nas nemaju pet vakat namaza u džematu. To mi znamo, a to su munafici u Medini imali. Mnogi od nas nemaju vremena od Facebooka i šeitan buka i ostalih bukova, nemaju vremena da jednom u danu samo pogledaju u Kur'ana, kako da ga otvori. Da ne govorimo o drugim ibadetima koje trebaju da budu svakodnevnica naše života. Ali pored svega toga smo mi ispečetareni i popečećeni od strane naših kadarskih neprijatelja koji ili žele da svoje probleme sakriju, da se ne bi i u njihovoj šumskoj pobune digle. I zato su nas optužili. Biva naši vazovi, tako utječu na njihov narod da se odmah pobuna diže. Pa ako je baš to tako, onda mi to samo pripisujemo Allahu subhanahu wa ta'ala. Njemu pripada sva hvala i zahvala jer je on poslao Resula sallallahu alaihi ve sellem, koji je imao i jezgrovit govor. Poslao ga sa objavom, pa mi znamo doista da se pored Kur'ana i Sunneta ne može niko ispriječiti. Zamislite onda, draga moja braćo, zamislite, dragi bošnjaci, muslimani, da se mi svaki petak postrojimo onako pred Kao što to rade četnici svake nedelje pred svakom crkvom i to u vojničkim uniformama četničkim. I sama riječ četnici dolazi iz vojnog žargona. I svaki dan, svake nedelje obnavljaju beju. Prisegu kako će navodno vjerovatno čistiti ulice po Bosni ili pošumljavati crnogorično drveće što su posjekli ilegalno ili će popravljati kuće koje su bošnjacima porušili ili će raditi nešto korisno da skinu sa sebe ljagu da su kroz historiju uvijek bili hajduci i uvijek pokušavali živjeti sa tuđi leđa ili je njihovo postrojavanje da svake nedelje kažu samo mi čekamo vaše naređenje crkveno i naređenje nauka i umjetnosti iz Beograda da kažu sad počini novi genocid na preostale muslimane na ovim prostorima. Zamislite da nas ima i ovi što i badetimo, kako nas nazivaju teroristima i vehabijama, da nas ima 30.000 u vojnim uniformama. Kako bi onda oni mogli fino zaspati i kakve bi onda, on, onda tek oni emisije pripremali. Ali mi opet kažemo, hvala vašem gospodaru koji vas straši i koji ima svoje vojske i vidljive i nevidljive, a niko se protiv Allaha ne može boriti, pa Allahu subhanahu wa ta'ala pripada fadlu. I hvala što nas je počastio Islamom, pa ne damo više sebi da nam neko proda slamu po cijenom. I zbog toga se moraju specijalne emisije praviti, jer se više ne može tako lako zlo pripremati, a da ono ne bude uz Allahu te barke dala pomoć dobro primijećeno, jer Allah voli vjernike, a ne voli nevjernike. Mi smo prošli put za Allahu Tebareke ta'ala pomoć počeli da govorimo o aslu dinu. I sam naš govor počinje i završava o temeljnim principima ove vjere. Mi danas na sebi imamo milijardu i kusov ljudi. I drago nam je što oni kažu la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Ali se često zabrinemo nakon toga što su kazali la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, da su mnogo čemu opsaj u pogledu la ilaha illallah napravili. Uradili su nešto što može skroz porušiti tu njihovu tezu i to što oni izgovaraju. Pa je zbog toga otuda potrebno da se dobro upoznamo sa la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah da to dobro razumijemo, da napravimo sve pripreme onako kako će Allah subhanahu wa ta'ala s tim zadovoljan biti, a ne kako će prokleti šeitan zadovoljan biti. Pa smo kazali kod samog la ilaha illallah da imamo nefi, to je ruk la ilaha illallah, imamo negaciju da moramo zanijekati sve osim Allaha Đalešanu. Moramo samo Allahu priznati vjeru. Pa na čelu ti ta vuta je šeitan. Alam ahad ilaikum ja beni Adame, alla budi šeitan. Zar vam nisam uzeo ugovor sa vama? Zar mi nismo sinovi i pod ugovorom da nećete šeitana obožavati? Nemojte šeitana obožavati. On hada siratu mustaqim. Mene obožavajte, kaže uzvišeni. Ovo je pravi put. Pa mi vidimo danas da mnogi oni koji govore la ilaha illallah u stvari obožavaju šeitana. Šta im šeitan naredi? Oni to izvršavaju. A šeitan se je zakleo da će sve ljude u zabud odvesti. فَبِعِزَّتِكَ أَجْمَعِينَ Tako mi tvoje veličine, on se obraća Allahu Đalešanu. Pa kaže, tako mi tvoje veličine, sve ću i u zabudu odvesti. Illa ibadake humu muhrasin. Samo neću moći one tebi odane robove. Ko su odani robovi? Poslanici. Ko su odani robovi? Oni koji njih slijede. Ko su oni? to su oni što su razumjeli šta znači la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Takvi ne dozvoljavaju da ih šeta vuče za nos. Mi danas imamo ljude koji jednostavno kažu la ilaha illallah. A kada se kaže Allahov zakon, kada se kaže ljudi, evo vidite do čega ste došli. Evo vi štrajkujete jer vam ujasnila nema ništa. Evo vi se borite protiv lopova. I šta se dešava onda kada uhvatite čovjeka za pedofiliju? Ili da je silovao djevojčicu u liftu? Šta se onda dešava? Kako to vi njega kažnjavate? Vi onda njega zatvorite 20 godina u zatvor. Sa čijom leđa živi? Ko to njemu daje Tomčak, ručak i večeru? Jer on to sam sebi svog imetka ponio jer je on opet na našim jasnima i preko naše grbače živi. I on tamo deblja se, fino priprema se i kada izađe ponovo novi zločin. Pa svi kažete da takvog ne treba milovati, da mu treba smrtnu kaznu dodijeliti. a kad se kaže da je ta smrtna kazna iz Allahovog zakona, onda se oni koji kažu la ilaha illallah, a nisu to dobro shvatili, naježe i prepadnu. Čim se kaže da u Americi ima smrtna kazna, kažu, uf, ali Amerika, šta ćeš? Da smrtna kazna bila u komunizmu, kažu šta ćeš. Da smrtna kazna ima u mnogim danas državama, kažu šta ćeš. A kad se kaže da ima smrtna kazna u islamu, ne za svaki grijeh, nećemo da kazniti, što se je napio smrtnom kaznom. On će 40 bićeva dobiti. Nećemo naučara koji je mladić, nećemo ga smrtnom kaznom kazniti, nego će dobiti stotinu bićeva. Ali imaju određeni grijesi. Nećemo čovjeku koji ukrade ubiti ga, nego će mu šarijat kada zato imaju svi uslovi prvo desnu ruku Ovu šapu mu otkinuti s kojom je privlačio ono što nije njegovo. I opet ćemo obezbediti posao. I on će biti ibret ljudima. A danas je mafija ibret ljudima. Danas ljudi, omladina na Balkanu, šta radi? Samo proučava mafiju. Svak poželi da bude u mafiji koja krade skupo cijena auta, da bude u mafiji koja djeluje drogom, da bude u mafiji koja trguje sa bijelim robljem. Jer to džahili i nevjernici i njihove strasti, to njima paše, a tu ima puno i novaca. Pa kako ćete napraviti red na zemlji? Haj, ne čudim se nevjernicima koji samo nered na zemlji čine. Ali kako to da ljudi koji kažu da ilaha illallah, neće da žive po i ilaha Pa kažu, šarijat je dobar, ali nije za ovo vrijeme. Ovo braćo ko kaže, on ne treba više klanjati. On ne treba više postiti, on ne treba više sebe muslimanu zvati, ako se ne pokaje, džaba je nastavio klanjati postiti. Onaj ko optuži Allaha Đalešanu, onaj ko optuži savršeni Kur'an, onaj ko optuži sunnet Resula sallallahu alaihi wa sallam, da ne paše za ovo vrijeme, taj je rekao da je Allah nije savršen. A to je danas govor mnogih ljudi koji kažu La ilaha illallah. Pa zbog toga onaj ko kaže La ilaha illallah neka zna da mora prije La ilaha illallah velike pripreme napraviti. Prošli smo put kazali, ne može čovjek džunup na namaz, osim u iznimnim slučajima, ne može čovjek bez abdesta u namaz, osim u iznimnim slučajima. A kako to da čovjek može u vjeru i da povuče sve zablude koje nose nevjernici i druge opcije? Pa ne može sla i Allah i dalje strahovati od sirbaza Ili vjerovati da neko drugi zna nevidljivi svijet. Ne može se imati koristi od la ilaha Allah a zagovarati neki drugi sistem. I kazati, demokratija je prelazni sistem do šerijata. La haula wa illa billah. Zamislite, poslaniku ali salatu selam u Mekki nudi jednu godinu sve da bude po šerijatu. A jednu godinu da bude po mušičkim pravilima. Pa je Allah objavio kulija ejuhel kafirun. Nije rekao ovi vjernici, nego odmah kaže reci o nevjernici. La a'budu ma ta'budun. Ja neću obožavati ono što vi obožavate i na kraju lekum dinukum volijedin. Vama vaša nevjera, meni moja vjera. Logički da je Resul sallallahu alaihi prihvatio ovaj primjer, ovaj predlog, a to se ne smije za godinu dana kako bi ljudi lijepo živjeli. Kada bi svako svoja prava dobio i ljudi, i žene, i siromašni, i potlačeni, i putnici, i zaposleni, i bez posla, svi bi svoja prava dobili. Pa kad bi došla sljedeća godina, mušnici bi u jame svoje pobjegli. Nemaju oni ništa od pravde, i narod ne bi to prihvatio. I onda bi oni morali opet Resula sallallahu alaihi ve sve tražiti, rekli bi, samo da nastavimo ono tvoje plaho dobro. Međutim, nema s ovim nagodbi. La telbisul haqqa bil ne smije se istina i zabuda miješati. Istina mora biti Vahirina al haq. Ona mora biti vidljiva na istini. Istina se mora prepoznavati i ne smije se istina u djelu kufra oblačiti. Pa kako danas ljudi kažu mi trebamo demokratijom do šerijata i dalje milaču. Kad im kažemo hoćemo li preko krmka do kurbana kaže stamfirullah. To je manji grijeh. Kada im kažemo hoćemo li preko konobarica do poštenih žena, kažu estamfirullah. Hoćemo li krađom jer neki ljudi opravdavaju svoje poslove i kažu moja djeca moraju raditi. Što reče skoro jedan policajac, moram ja, kaže, raditi, tući ljude i uzmati njihova prava i činiti zulom na zemlji, jer moja, kaže, djeca moraju raditi. Pa smo mu rekli, a moja djeca moraju živjeti. Pa smo mu rekli, pošto, ti je, pošto tvoje djeca samo moraju da žive, biva, niko nema drugi djecu, niti predlažemo, ima Boli metoda do para. U bankama više ima nego u mupovima para. Što ne ideš na banku živ tamo imaju milioni, a ovamo ti često neće ni doručak isplatiti. Ako tvoja djeca moraju živjeti, moraju i tvoja i moja djeca živjeti, ali moraju halal i metak jesti. I ti ne smiješ zulom i nered na zemlji činiti i onda opravdavati kako ti mora živjeti. Ako daje život i smrt? Allah. Ako daje paku i obskrbu? Allah. Pa što se ne obratiš Allahu pa da ti Allah subhanahu wa ta'ala da ono što je halal i svjetla obraza da možeš onda kazati ja svoju djecu hranim halalom. I ovo su samo mali broj primjera šta ljudi svašta kažu i onda opet hoće da ostanu i da koristi i od la i Allah koristi imaju. Zato, draga moja braćo, prvi šart la ilaha illallah. Zašto ljudi ovo ovako kažu? Zašto se ljudi ovako prema la ilaha illallah nezavidno odnose, ponose, postavljaju? Pa upravo zbog toga što ne znaju šta je la ilaha illallah. Zato je prvi šart Znači prvi zub na ključu koji se zove la ilaha illallah i ne možemo bez njega uključati ni sretni dunjaluk, a kamo li onda sretni džennet, ako ne bude prvi šart, a to se ilm zove, Ne možeš u pogledu islama biti pasivan. Ne možeš u pogledu islama biti nezainteresovan. A ovamo za sve drugo zainteresovan. Znaš sve glavne gradove svijeta, znaš sve tehnike i nauke i ništa ti se ne može oteti iz ruku, ali se tako islam otima iz ruku. Za sve imaš vremena. I romane o zadru imaš vremena čitati, a ne čitaš Allahu čitanu. Allah subhanahu wa ta'ala se predstavio u Kur'anu i predstavio u sunnetu Rasula sallallahu alaihi wa predstavljena ova vjera, pa je moraš učiti i proučavati. Zato Allah Đelešanuhu kaže fa'lam annahu la ilaha illa Allah واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات Znaj da nema drugog Boga osim Allaha Đalešanu. A zatim čini stigfar za vjernike i vjernice. Znači, prvo je znanje, pa onda rad po znanju. Kada kupiš bilo kakvu tehničku stvar, često se pokaješ ako onaj priručnik koji je došao uz tu tehničku stvar malo ne proštudiraš. Ne vidiš o čemu se to radi, kakve su karakteristike tog aparata i tog što si kupio. Pa tek onda nakon toga desi da se ne snažiš pored tako jasnog priručnika? A zar nije najveći priručnik svih priručnika Kur'an, koji se mora proučavati i mora se Allah subhanahu wa ta'ala upoznavati? je draga moja braćo, šta je suprotno ilu? Džahil. Znači, ili si alim, ili si džahil. Zašto je Ebu Džahil nazvan Ebu Znate vi to, ali da se posjetimo. On se je prije zvao Ebul Hakem. Znači, otac mudrosti. Ebu Džehel kada bi se popri u Meki, tako je bio jezgrovitog govora i tako je znao da sklepa pjesništvo. Koga je trebalo pohvaliti, bio je pohvaljen. Koga je trebalo okuditi, bio je pokuđen. Koga je trebalo ocrniti, bio je pocrnjen. Kod na koga je trebalo uznapredovati, bio uznapredovan. Pa su mu zbog toga ljudi dali nadimak Ebu Hakem, otac mudrosti. Biva, niko nema umijeće kao Ebu Hakem. Ali kada je došao Islam, kada je došao Ilum, kada je došao Kur'an i kada ga je poslanik, kada je salatu wasalam pozvao u la ilaha illallah. Valja sad ostaviti rata i i ostale šekijate i ostala praznovjerja odbio je. Odbio je, a nije bio sam. Bilo je tu još i rođaka od poslanika, ali se tu Pa Ebu lehe odbio. Zašto su odbili? Zato što su bili dobri poznavatelji šta znači la ilaha illallah. Danas ljudi kažu da ilaha illallah, to nas raduje, ali često ne znaju šta to znači. Pa je nakon toga što je Resul sallallahu alaihi ve sellem molio Allaha subhanahu wa ta'ala da Allah pomogne jednom, jednog, da pomogne Islamce jednom od dvojice, pa je Allah uputio Omera ibn Khattaba, a ostavio Ebu Džehla u zabudu zbog njegovih kufrijata koje je u svom srcu imao. Pa je od dobio epitet da je Ebu Džehl otac neznanja. Zato, draga moja braćo, onaj ko hoće da ima koristi od la ilaha Allah, mora da uči din. Islamski učenjaci su podijelili ljude u tri kategorije. Nemojte misliti da mi ovdje aludiramo da svi ljudi mogu i moraju biti hafizi, moraju biti fakihi, moraju biti veliki stručnjaci. La yukallifu Allahu nefsem illa us'aha. Allah nije nikoga opteretio preko njegovih mogućnosti. Pogledajte Međnun, luda, ne mora ni klanjati ni postiti. Njega je Allah stvorio samo da bude ibret nama šta znači biti obdar razumom. Ali onaj ko za sebe tvrdi da je normalan i nema papir da je budala. on mora din da uči. On mora da uči šartove la ilaha illallah. Pa zamislite, draga moja braćo, da se ovo objašnjavalo našem narodu. Da se u tom istom mektebu, koji je za ako bi se natravile reforme u njemu, koji ima u islamskoj zajednici, ta najbolja, taj najbolji sloj insana, ta čista djeca, Zamislite da se njima objasni odmah do 13 godina. Osam šartova, la ilaha illallah. Da im se objasni podjela imana, kako iman raste i opada. Da im se objasni šta je na navakibul iman, šta kvari iman. Da im se objasni vrste širkova. Da im se objasne vrste nifaka. Da im se objasne svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala. Da im se objasne Allahova imena i da se toj čistoj djeci ponudi ovo znanje, bez čega se ne može biti musliman, onda se ne bi dešavalo da to dijete u 13. godini dadne hatmu. I danas često kada neko nekoga predstavlja, kaže moj sin je malo sad zaluto, ali on je davo hatmu. Pa mi koji prakticiramo islam imamo ovako tumačenje. On je tada zapečatio sa islamom. I to se praktično može dokazati. Da je on tada razumio ovo o čemu govorimo, nikada on hatmu islamu ne bi dao. Evo čitam neki dan jedan stari hafiz, pobožnjak na ovim prostorima. Kažu prije svoje smrti je proučio 2000 hatmi. Svako tri dana, svako deset dana čovjek je završavao Kur'an. On nije shvatio kao napaćen naš bošnjaški narod, da je Islam do 13. godine onda zatvori Kur'an, zamotaj ga u lijep i čist peškir i ostavi Irmihal baci negdje na vetrinu i onda kada pijani Haso i Mujo budu iskušani na dunjalu i dođe nož do vrata, onda kažu la ilaha illallah. Gdje je i ništa ne znaju. I onda kada se pojave ljudi koji tumače vjeru, kažu ovo su neki opasni. Pa ne voli dijete ako mu se kaže da ide berber pretišu. Nije mu baš drago, jer dijete ima skučena viđenja. Ne bi volio ni jedan pacijent da mu kaže da se može desiti da je nestalo anestezija, a treba operaciju. Ali mi ne nudimo ništa opasno. Mi samo nudimo bit bez koje se ne može. A ona se ispravno shvatanje la ilaha illallah zove. Pa da smo ovako i da ovako se radi i da mi ovako imamo pristup razumijevanju la ilaha illallah, onda bi sad mogli govoriti našem narodu o nekim drugim ograncima Islama mogli bi sada da kao na zadnje one detalje zatežemo i uređujemo, jer bi ovamo temeli bili jaki i krov bi bio stabilan i sve bi bilo po 20 vagu, ostalo bi samo još ti nekoliko detalja. A evo mi se moramo vraćati na sami početak. I to je još jedan dokaz da da kogod ne prođe medresu Resula sallallahu alaihi i ne bude pio čistu vodu, od mulja boli iz trbunih glava i ne može se naprijed. Zato Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da tražimo znanje. A onda od prvih objava, iako ima razilaženje kod učenjaka, ali je najbliže da je prva objava bila Iqara, bismi rabbike je Uči, čitaj, proučavaj u ime gospodara koji te stvorio. Šta uči? Mehanika stolarstvo, zidarstvo, tesarstvo, sve uči, nije problem. Mi ne pravimo od ljudi samo nekakve askete, ali na prvom mjestu uči Allaha, uči o Allahu, proučijavaj svog gospodara, da ne obožavaš sutra tu mistriju, da ne obožavaš sutra taj bradvin, da ne obožavaš lopatu Koalija Sirotanović, da ne radiš i kaže farz je raditi, a mefhumul muhalefe kaže suprotno od toga, a sunnet i ibadetiti. Pa ako stigneš tada ibadetim, nuru nala nur, ali raditi to moram, to je farz. Takvo je razumijevanje današnjeg našeg naroda. Draga moja braćo,